ano ka White tea, laging fresh dating, alam mo Pangalan kahit hindi banggitin yan Di ako na rin naman maghangin pa Just dumating, pero still panis ka Bluebells only I be on my M-boy shit Kada play laging ballin' Cause I be on my M-boy shit Bluebells only I be on my M-boy shit be on my amboy shit.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 Paniguradong boring buong scene kundi baby, I be on my island team. Filipino boy with American dreams. Casuals, everything around me green. I'm boy shit, nakatiting sa labas. Buong bling, bust down, baby. I be on my M-boy shit. Got the plane a ballin'. Cause I be on my M-boy shit. Blue bills on me. I be on my M-boy shit. Got the plane laging ballin'. Yeah. uh Cause I be on my M-boy shit. sa muka at pangalan Reppin G10 CYG ng lasangan Paglabas namin tila ang dami na nag-iyakan Tumbayan sa amin kahit na di mo na bilangan Naka braids pati shades puta so fresh Naka Nakadikis overall tas Cortez Mo money mo bitches means mo sex Puro blue sumbol sa so bless Yeah Tony Montana Dolce Gabbana Bitch sa kama Petit may bandana Oh shit malala ng pagkainom niya ng brew Hiniga ko sa aking kamang purong perang mga blues Sa dami dami ilan lang heroica e é suave vomitar Bills only I be on my M boy shit Got that plane like in Cause I be on my M boy shit Bills only I be on my M boy shit Got that plane like in Cause I be on my M boy shit